leon kai prometheus kai elephas leon katemenfeto promethea pollakis hoti megan auton eplase kai kalon kai ten men genyn ho tois odusi tous de podas e kratune tois onuxin e poi ezeteton allon therion dunato oteron hode to iutos efaske ton electruona phobumai kai ho prometheus efe ti me maten aitiae tagar e ma panta echeis hosa platen e dynamen he de su psuche prostuto monon malakisdetai Έκλαγεν ούν heauton ho leon, kai tes de Ilias catemempheto, cae telos aposanein eecelen. Huto de gnomes echon elefanti peritun canei, cae prosagoreusas heisteecei dialegomenos, cae horon diapantos ta ota cinunta, ti pasceis efe, cae tipote pote ude micron atremeisu to us. ho elefas, cae ho elefas, cata tu hen periptantos autoe koanopos, horraes efe tuto to brachiu to bombun, en eis dune mu te tes akoes hodoe tethneca. Cai ho leon, ti un eti aposneis cain efe me dei tosuton onta cai elefantos eutu chesteron hoso creiton coonopos ho alectruon. Horaes hoson iscuos ho coonops ecei hos cae elephanta phobein.